Го спомнавме, односно ги спомнавме стиховите во 14 глава Откровение 6 и 7. Јас би започнал од таму. Првата ангелска вест. Откровение 14 глава 6 и 7 стих. И видов друг ангел како лета посреде небото, нема, имајки вечна Евангелие, <clears throat> за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност, на секоје племе и јазик и народ. Изборуваше со силен глас. Бојте се од Бога и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд и поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Немам намера да зборувам за првата ангелска вест, меѓутоа, меѓу другото, гледаме дека покрај Евангелието, вечното Евангелие, покрај налогот да се проповеда, е, три месеци гледаме како треба и како е најдобро и најуспешно, пораката да се боиме, да имаме страво кон Господа зато што дојде него, часот на неговиот суд, време во кое што живееме, времето на судот, и на крајот некако ова вест не повикува на почетокот, не враќа на почетокот, односно не повикува да се вратиме таму на почетокот кога Господ создаваше. Па ајде да отидеме на почетокот. Да видиме што се можеме да научиме од почетокот, конкретно од падот на Адам и Ева, често пати зборуваме и влечеме драгоцени поуки од оваа трета глава на битие, меѓутоа неисцрпна е на вистина. Значи, имаме во прва глава создавањето, описот на создавањето. Ете, Господ му открил на Мојсија како ја создал планетата Земја и, и се што е на неа шестот, шестиот ден, вели таму во 24 стих од прва глава, и Бог рече земјата нека произведе живи существа, секој според неговиот вид. Интересно, внимавате што вели овде, земјата нека произведе, како тоа земјата ги произвела. Па сите се од земјата. И ние сме од земјата. Господ ги создал, да, меѓутоа сите се од земјата се враќаат таму во земјата. Сите, ако направите едно испитување, ќе видите дека сите елементи се слични на оние се подудараат со оние елементи што ги има во земјата. Значи, земјата ќе произведе живи существа секој според неговиот вид, добиток, лазачи и земни зверови според нивниот вид и битна така. И Бог направи земни зверови според нивниот вид и добиток според неговиот вид и сите лазачи на земјата според нивниот вид и Бог виде дека е добро но Бог не застана тука со создавањето во шестиот ден. Еве гледаме што создава во шестиот ден, но таму негде при крајот да кажем или не знам кога било во шестиот ден Бог рече да направиме човек според нашиот лик, според нашата сличност и нека владеат, значи човек од луѓето, на морските риби, на небесните птици, на добитокот, на сета земја, на сите лазачи што ползат по земјата. И Бог го создаде човекот во својот лик, тој го создаде во Божиот лик, ги создаде машко и женско. И Бог ги благослови, им рече, плодете си, множете си, така натаму, и владајте со земјата. Каква чест! И се било добро, и во втората глава повторно малку едно проширување на, на, на овој текст од крајот на првата глава гледаме, значи повторно Адам и Ева, имаме тука саботата, седми ден спомнат на почетокот, дека Господ се одморил, па како Господ им дал да обработуваат земјата, градината. И тамо негде 16-17 стих ја дава Господ единствената забрана. Се им било дозволено, се било нивно, со се можеле да владеат. И само една забрана, 16 17, Господ Бог му заповеда на човекот, велејки, јади слободно од секое дрво во градината. Знаете, многу јасно. Јади слободно од секое дрво во градината. Но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото. Во денот кога јадеш од него, на вистина ќе умреш. Тоа било единствената забрана. И за жал, како на мало дете кој ќе му кажете не пипај таму, баш таму ги пипам. Во третата глава, значи, многу кратко трае убавината на тој ново создаден свет и таа хармонија, радост на првите луѓе што ја нас, значи Господ ги создал за да ја населат, да се множат и да ја населат планетата. Во третата глава веднаш ја имаме змијата, го имаме лукавиот, кој што сака да ги размрси, да ги замрси работите и веле змијата беше полукава од сите полски животни што Господ Бог ги направи. Таа и рече на жената. И сега видите, навидно ова е многу глупаво прашање. Јасно Господ рекол, јадете од секој дрво во градината, ли така им заповедал. А сега змијата вели, прашањето е, вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во градината? Ово е глупо опрашање. Како тоа од ниједно дрво паше? Шо ќе јадат тоа? Меѓутоа, лукавата змија знае што прави, односно непријателот, че најлукава вели, од сите полски животни и непријателот се послушил преку неа. Не е глупо. Глупо е. Прашањето самото по себе е глупо. тоа. што има за цел змијата? Да ја навлече на муабет како прво Ева, Значи, како што вчера читавме еден стих, утринскиот стих во Јован 14.30 беше, кога Исус вели, иде кнезот на овој свет, ајде да тргнеме да си одиме тука, ја немам ништо со него, односно тој нема ништо во мене. Ете, толку е лукав и вели овде, сега да кажам, моментот ми беше да не треба воопшто ни да застануваш, ни да правиш муавет со него. Ако те навлече на муавет, готово. Веќе тоа е првата грешка, каде што после може многу лесно да се лизнеш. И ја навел на размислување Ева со тоа. Видите, ова е нешто слично како во една прилика на, на Исуса фарисеите му поставуват едно такво глупо опрашање, ама пак за да го искушаат. Матеј, 19 глава, 3 стих. Значи можете да, да држите прст во трета глава Битие, мате 19 глава, трети стих. Внимавајте како и му поставува. 19.3 И фарисеите му пристапија, го искушуваа, јасно стои, дека кој им била целта, го искушува и рекоа, дали смее човекот да ја остави својата жена поради секаква причина? Мисля, прашањето е глупаво. Значи, било каква причина и оставија. Меѓутоа, прашањето е поставено за да го навлечат Исуса на разговор, да видат, значи, да, и да го фатат, нели, како што често пати тоа го правиле, да го фатат на, на некој збор за да го по тоа и да се решат од него. Слично и овде, значи, ја одвели, висте нели дека Бог рекол да не ке јадете од нијано дрво во градината? И сега жената веќе навлечена, и вели на змијата. Смееме да јадеме плод од, дрво, од дрвата во, во градината. Само за плодот на дрвото што е среде градината, Бог рече не јадете од него и што и требало да го додаде овој дел, веќе е навлечена и веќе овој дел е можеби еден од клучите за низиниот пат подосна. Значи да не јадеме, но и да не допираме. Значи едноставно можеби она се исфатила, иако Господ јасно кажа Кога Господ кажува, така е. Не може сега ти да тоа го толкуваш. Може би си велела, штом не треба да се јаде, значи не треба да ни да се пипа. Исто како малите деца, нели, кој ќе му кажеш, тамо не пипај. Значи, не сме ни да пипа, ни едноставно опасно тоа. И не допирајте го, за да не умрете, вели. И готово, веќе, муабетот почнал таа е во мрежата, а змијата рече на жената, на вистина не ќе умрете. Што сака да каже? Господ лаже, Господ ве лаже. Господ лаже и еве од кој причини лаже? Пети стих. Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од него ќе ви се отворат очите. И вие ќе бидете како Бога, ќе станете како него, распознавајте распознавајќи го доброто и злото. Значи Господ е любомарен, Господ не сака да значи сака да ве држи тамо покорени тамо на некој пониско ниво, Ја он не сака да испливате вие на тоа повисоко ниво, да бидете еднакви со него. Тој е любоморен. Едноставно сака цело време да ве држи покорни и затоа ви рекол и забранил да не јадете од тоа дрво. И сега внимавајте, ова е шестиот стик и она кое што ќе ни биде клучно за, за темата. После целата оваа конверзација, жената виде Се жената искусува, има искуство, лично, гледа дека дрвото е добро за јадење, значи сега почнува да се резонира од целиот тој модбе предходно, аха, чекај сега, а па може би змијата право, вели? Заборава, веќе се потиснува Божјето откровение, она што Бог го кажал, во предходната глава, предходно. И почнува да резонира, виде дека е добро за јадење, значи, па не гледа некоја разлика посебно од плодовите на другото, другото дрво, како што денеска луѓето имаат проблем да сватат што па сега мора сабота да ја славиме. Зашто? При сабот има 24 часа и недела. Што, се разликуваат тие денови? Нема некоја разлика? Па, да, ама Господ рекол. Тоа е разликата. Да. Најголемата, што воопшто постои. Но жената види дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите и дори дрво пожелно за да се постане мудар. Од каде ова пост, значи, а, тој плод демек да бил погоден за да се постане мудар. Затоа што змијата збори. Змијата и кажала, ако читате во Петравски пророци, дека еве, јас пошто вкусив од овој плод и станав мудра, ми се даде мене дар на говор. Кај се видело, значи, да проговори змија или било кое живо существо на планетата, освен човекот. Значи сега, Ева е веќе во недумица. Таа мора да избере дали да го послуша Божето откровение, Господ јасно кажа, дека штом ке вкусат ке умрат. Или да верува на своите очи, да верува на своите искуства, на оно што го искусила, го доживува, гледа, резонира, нема ништо страшно во плодот. И сега се вика, па зошто? Ние забране, забрането овој плод? Значи, се и изгледа, се оди во тој правец дека змијата добро збори. Се изгледа така. Што ќе направи? Но Ева се уште се колева. Еве, зошто? Односно, поради тоа незин колебање, што направила змијата? Ова го немаме во Библијата, меѓутоа затоа не е духот на проштото. Еве зашто не треба да изговори и не треба да пипаме, да го пипаме плодот. Што направила змијата? Сеќавате ли што вели Елен Вајд во Патеравски пророци? Скинала од плодот и дала во Еве читаме, змијата скинала плод од заванетото дрво и го ставила во раците на Ева, која уште се колебала, се уште се колеба, се уште не одлучила. Кога ќе послуша? Кој е гото сега? Кој лаже? Дали Господ кога кажал? Да не јадеме ли сега змијата, вели, еве, ќе станеш мудра, ќе се отворат очите и така натаму. Значи, змијата скинала плотот за брнетото дрво и го ставила во раците на Ева, која уште се колебала. И сега, што случува? Потоа ја подсетила на зборовите од Божјата забрана, што самата пред малку ги изговорила. Божјата забрана, која што сушност не е Божја, туку тоа е она што Ева си го додала. Ја подсеке и вели, или не треба да гибате, што биле овде преводот, не гибајте во него за да а, не умрете. Меѓутоа, како што не умрела која го пофатила плодот, рекла змијата, така нема ништо да ти наштети и ако го јадеш. И ева веќе, значи тоа што го искусува, го фаќа, го допири, го гледа со очи и вели па еве, па нема никаква промена, нели требаше да умрам. Го допира, ништо не се случува, нема никакви последици, се е исто, И сега се вика, па ништо нема да биде. Значи, по оваа логика, го допрев, нема е ништо, па и ќе каснам, ништо нема да биде. Еве зашто таа самата се навлекла многу лесно, значи да падне подоцна кога му рекла на гјаволот дека не треба ни да пипаме плодец. Ако се држела до она што Господ го кажал, може би немало да, да дојде ситуацијата до овде. Продолжува натома Елен Вајт и вели кога видела дека она што го сторила не и донело никакви лоши последици, Ева се окуражила. Аха. Тоа е окуражило, е охрабрило да, друго да направи следниот чекор. А потоа, гледајќи дека плодот на дрвото е добар за јадење, убав за гледање и дека е мощно привлечен за знаење, скина плод од него и вкуси. И сега внимавајте, плодот имал мощно пријатен вкус не било до вкусот, што бил забрнет. Значи, плодот имал моќ непријатен вкус, доека го јадела и се чинило дека чувствува некаква животна, живото, живототворна сила, че значи, сеја поведена на оние зборови што ги слушнала о змијата, и сеја и се причинува дека, аха, добива некоја сила, навлегува во некоја нова сфера, вообразувајќи дека преминува во некој повисок степен на животот, како што тоа нели го велела змијата кинела плодови и јадела, значи сега станала <laughs> веќе ненаситна, почнала да кине, да јаде, може би си мислила колку поише изедам, толку погоре ќе отидам. Без страв, значи стравот веќе исчезнал, а потоа, откако самата сгрешила, станала орудие во рацете на сатаната да го упропасти својот маш. Во состојба на необична и неприродна возбуда, со полни раце, со забранети плодови го побарала и му раскажала се што се случило. И сега, ако ја да читаме Библијата, ќе видиме дека многу оскудно ни кажува за тоа како Адам паднал. Имаме некој еден, два стиха, ја би прочитал во прво послание Тимотеево 2.14. Прво Тимотеево послание 2.14. Значи 2.14. И Адам не беше измамен, туку жената беше измамена и падна во престап. Стихот јасно кажува, Адам не бил измамен, Адам свесно ќе го направи Че Ева била измамена, Ева имала конверзација со змијата и паднала на тоа. Адам никаде не читаме дека имал средба воопшто со змијата и разговара со неа. Туку Ева му доаѓа со полни раце плодови и сега му раскажува што било и како било. И внимавајте цитатот што вели понатомо. На лицето на Адама се појавил израз на тага. Зошто? Зато што веднаш сватил што случи. Веднаш сватил дека Ева сгрешила. Веднаш сватил. Веднаш. Изгледал изненаден и која ги слушнал зборовите на Ева, тој кажал дека тоа веројатно бил непријателот, од кој според даденото предупредување толку многу требало да се пазат и дека таа според она што го кажал Бог мора да умре. Јасно му е надо. Веднаш. Од прва. И понатом оди цитатот и кажува. Но таа го наговорила и него, и тој да јаде. Повторувајќи ги зборовите на змијата дека не е вистина да оти тие ки умрат. Еве, ништо не се случува. Се е исто. Нема никакви знаци на смрт. И сега Адам искусува нешто, гледа, и го гледа тоа, значи дека нема ништо, никаква промена, иако Господ рекол, како што рекол. Докажувала дека тоа што го кажува змијата мора да е вистина, бидејќи таа на себе не чувствува никакви траги од Божја казна, туку напротив, прекрасно и освежувачко влијање кое секоја неизена способност ја проникнува со нов живот. Така вообразила таа, како што се чувствуваат инспирираните небесни вестници. Адам сватил дека Ева, пречекрувајќи ја единствената забрана што била поставена за да се испита нивната верност и љубов кон Бога, ја престапила неговата заповед. Во неговата душа се водела ужасна борба. Сега се води борба кај Адам. Дали да го прифати Божето откровение и да не касне од плодот, или пак еве да верува на тоа што ќе му го кажува Ева и тоа што тој го гледа, значи, навистина не гледа никакви знаци на смрт. Ништо не се сменило. <clears throat> Се уште не гледаме знаци тука на смрт. Во неговата, значи, душа се водела ужасна борба. Очајувал што и дозволило на Ева да се одвои од него и да остане сама. Но сега делото веќе било сторено. Тој мора да се одвои од својот животен сопатник во чиесто друштво наоѓал своја радост. Како да се помери со тоа? Адам се радувал што може да разговара со Бога и со своите ангели. Тој ја посматра славата на Творецот и ја сватил возвишената задача што му била наменета на човечкиот род ако му остане верен на Бога. Сепак, сите благослови ги загубил од вид, плашејќи се дека ќе го загуби дарот кој во неговите очи надминувал се друго. Љубовта, благодарноста и преданоста кон Творецот, сето тоа било потиснато од љубовта кон Ева. Таа била дел на неговото битие и не можел да ја поднесе мислата да се раздели од неа. Решил да ја дели незината судбина, Значи, одлучил. Ако таа мора да умре, ќе умре и тој со неа. А најпосле мислил тој, ба може би сепак е вистина оно што укажува лукавата змија. Че значи, почнал веќе да паја на страната на она што го гледа, она што го искусува едноставно. Пред него стојала Ева, убава и надворешно гледано исто однакако како што била и пред да сгреши. Нема никаква промена. Таа кон него покажувала љубов дури повеќе отколку до тогаш. На неа не можело да се забележи никаков знак на смрт и тој решил да не мисли на последиците. Значи имал една страна Божјето откровение, од друга страна она што го искусил, што го видел, што го допрел, да кажам. И подклекнал. Затоа вели писмото и Павле вели јасно дека тој не бил измамен туку свесно го направил чекорот. И сега, дали ова има некаква врска со настаните на последното време? Еве, почтавме веќе одамна ја проучуваме книгата Последните настани. Што има ова врска со настаните на последното време? Исус е вториот Адам. И ќе биде, односно бил искушен во се, како и ние, како и Адам. Односно, како Адам, Адам бил искушен во едно и паднал. Но како сите ние, и ајде да видиме сега да се подсетиме на искушенијата во пустината. Во Мате 4 глава, Светиот Дух веднаш по крштевањето го води Исуса во пустината. И само да се подсетиме пред да настапи тоа, како завршува трета глава Матеј? Матеј трета глава. Последниот 17 стих. Значи Исуса го крштеваат на Јордан, Јован крстите да го крштева, се отвара небото, слегнува светиот дух во вид на гулаб и се слуша глас од небото. Е, она што зборувавме о пуката прашањето што го постави брат Јани, како да го препознаеме Божиот глас. Еве се слуша Божиот глас од небото, и ете глас од небесата говореше, овој е мојот возлюбен син во кого ми е милината, или кој е по моја волја, таму вели друг превод. Овој е мојот возлюбен син. И сеја духот го води во пустината, Втори стихи, откако постеше 40 дни и 40 ноки, најпосле огладне. Може тука да застанеме да размислуваме како би изгледал човек кој што постел 40 дена и 40 ноки. Сигурно нема да личи на себе. Сигурно ќе има изгубено доста од килажа. Не личи вопшто на Божиот син. И тогаш искучувачот му доаѓа. Ја гледа шансата и што му вели? Кој е првото искушение? и му вика, а пазите, како дошол, како дошол гјаволот? Како ангел на светлината. Ако си Божи син, 40 дена поминале, значи од прилика 6 недели, не е мал временски период, поготово за пост, значи тоа е тоа си крайни напори, тоа е наистина само Божја помош. Пред 40 дена го слушнал гласот од небото. Ово е мојот возлюбен син, а сега искушувачот му доаѓа и му вели, ако си Божи син, кажи овие камења да станат лебови. Значи, тук, таму, стената се гледа некои камења, кои што, кои што вели Елен Вај таму во Копнежа неговите и наликувале на лебови, па ајде еве, ако си Божи син, направи од нив лебови. И како што кажав, како изгледал Божиот син. Истоштен, преморен, гладен, не личил на себе. Знаете ли со кој зборови гјавот, преправен во ангел на светлината му се обраќал? Читете копнеш на вековите. што му велел? Погледни се. Ти личиш на Божи си? Си слушнал дека има паднат ангел кој што беше испрален на земјата? Ти си тоа отфрлен си и од Бога и од луѓето и а јас ме гледаш мене, јас сум Божиот син. И на Исуса тоа што мислите како се, се му изгледало, сето оно што го гледа, што го искусило пустината, како му изгледало? Сега тој пред одлука дали да го послуша Божјото откровение или пак она што го искусува, она што го гледа, што го слуша. Се некако му изгледа така, како што вели искушувачот. Да, Гласот изборен му се обратил. Јас сум Божиот син, не ти. Оно што било негова вековна желба, нели, стално брат Зоран ке каже дека гјаволот е тој кој што му любоморил на Исуса, на синот, а не на, на отецот. Тука било борбата. И сега тој му излегува и му вели, погледни се. Ти не си Божиот син, јас сум. И Исус, се му изгледало на Исуса дека може би, дори му може му викал, па може и халуцинираш, што ти при 40 дена слушна глас. Ај подсети се, може би, не беше така. Пред само 40 дена. Слично нешто како Адам, нели? Се му изгледало, нели? Нема смрт, нема никакви промени. Се му изгледало дека може би Бог не ја кажува вистината, туку дека да ја кажува вистината. Се му изгледало на Исуса и така, како да искушувачот ја зборува вистината, меѓутоа како одговорил Исус на ова? Што прифатил? Каква, каква одлука донел за разлика од Адам? Адам не тргнал по она што го гледал, она што го искусил, што го гледал пред себе, што му изгледало така, туку, <clears throat> мислам, Адам тргнал така, меѓутоа Исус не тргнал така. Исус се држал на Божиото откровение. И во четвртиот стих му одговара и му вели, напишено е, човекот не ке живее само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Како е со нас? Каква е опасноста по нас денес? Апостолите, односто апостол Јован, поточно во првото свое послание, Видите што запишал, како го започнува првото свое послание, прво Јованово, прва глава, први стих. Прво Јованово, прва глава, први стих. На што се повикува? Ова не е единствениот пат, често пати ќе го спомне Јован. Она што беше од почетокот, вели, прво Јованово, 1.1. Што го чувме, што го видовме со своји очи, што го наблюдувавме, што го опипаа нашите раце, за Словото на животот. Да, меѓутоа и верувале, и биле три и пол години со Христа, и гледале, и се меѓутоа се осведочиле кој е Бог. Биле блиски пријатели со Него, како што видовме во пуката, затоа и го разпознавале Божиот глас, кој е Божиот глас и што е тоа што е во склад со Божјата волја, а што не. Меѓутоа, во наше време, како што е проречено, ке ни излезат лажни апостоли, и ги има, кои што ќе велат, аби ние видовме, ние опипавме, со своји очи го видовме тоа. И еве се, аби пренесуваме. Второ послание до коринкјаните, Ајде да се подсетиме. Второ послание до коринкјаните, 11 глава. Второ послание до Коринкјаните, 11 глава, 13 до 15 зашто таквите луѓе се лажни апостоли, измамливи работници кои се преправаат во Христови апостоли, и не е ни чудо, зашто самиот Сатана ќе се преправа во ангел на светлината. Тоеш не е ништо големо, ако и неговите слуги се преправаат во слуги на правдата. Значи, можна е такво нешто? Можна е. Гјаволот излегло како ангел на светлината. Дори, да не забравиме, гјаволот на крајот ќе го имитира Христовото дај. Така? ќе оди по земјата, ќе исцелува. И секи изгледа како да тоа е Исус. Може би секи ви изгледа, слушајќи ги тие лажни апостоли, <clears throat> кажувајќи ви, те ќе кажуваат и своје искуства, ќе, ќе, ќе, се, ќе се обракаат, исто како Јован во оваа прва глава тама на почетокот. Ние видовме со своје очи, искусивме, допревме, опипавме. по па денеска еден куп... Uh, научници имате експерти ки ви кажат, ама тоа е испитано, проверено, наблюдувано со години, тоа е така и така. Иако може би е спротивно на оно што Бог го кажа. Пазите, тоа не е мало искушение. Кој некој ќе излезе, излезе со такво нешто, е, денес денеска барем лесно ќе отворите некој интернет портал или не знам, како што ја имам навика, кој што навика може би не ми е баш многу добра, ќе отворам таму на оние портали како grid.mk или daily.mk кај што се слеваат и доаѓаат сите вести. Се на куп. Ајде, може би е добро, за да може би ете, можеш да споредуваш кој лаже, кој не лаже, ма да не треба ние да се бавиме со тоа. Сите денеска лажат. Мислам, зборам за власт, кога е прашање за, за световни работи. Меѓутоа, ете, за да следам во кое време сум, што се се случува. Но, тук, таму ќе прочитате нешто. Испитано е и научниците велат така, така и така за било која област. Еве, да речеме, како што од неодам на се возевме во автобус, се, се качи човекот во истиот автобус према Блатец, Виничко село е тоа, сте чуле, мислам некој обштина е, не знам, поголемо село, молам? Блатец, Виничко, Виница, град Виница по Блатец. Да. На тоа мислев. И човекот ми, каж, ми кажува, у Словенија работи а, и така натаму, негде пред пензија бил уште неколку години, вика, не можам веќе да издржам, напорно ми, а и вика, стенд ми вградија сега во февруари, има проблем, значи, со, со срцето и Па почнаа ми расправа што му кажувал докторов, значи што му бранел, а што не му бранел да јаде, и му викал, јас за малку ќе прстав во смејама, се воздржав, па после почнавме малку муавет. Вика, свиско може слободно да јаде, значи, а тој природно, значи, него оние обработени масти што се во обработени производи што ќе ги најдеш на полиците во самопослуга, е, тие избегави, ја свинското, а чистото, тоа е пријодно мислам. <laughs> тоа слово не може да го конзумираш. И сега дори може да ви наведат и некои, некое научно истражување дека е така. Имаше и такви некои <clears throat> таму во Шведска испитувале, не знам, секи прочитате. И кому ќе му верувате? <laughs> Утре гјаволот ќе дојде престорен во Христа, ќе оди по земјата, ќе прави чуда, и ние исто како и Јадам, или Ева, или Еве како Исус во пустината, ќе бидеме во искушение. Дали ќе, ќе веруваме на оно што го гледаме, што го слушаме? Да не се заблудуваме дека сме многу паметни, драги браки и сестри. Ние сме толку мудри колку што се држиме до оваа реч на мудростта што се држиме до Божијата реч, до она што Господ го објавил и го кажал. Што се најдеме во некои такви ситуации. Може да се најдеме во ситуација во последните во последното време затоа што ни е опишано дека во последно време кој ќе се истакнува по правење на чуда. Ѓаволот. Че имате група на еве така наречени христијани кои што ќе прават чуда, ќе лечат можеби. Ќе се случува кај нив наводно ете можеби голема реформа, големо пробудување, ќе си речете, може би, еј, како да се излеал светиот дух кај нив, а од друга страна може ќе имате мала група на, на луѓе кои што ќе велат, а ама Библијата вака вели, ама Библијата вака вели. Тоа ќе биде големо искушение, тоа не е мало искушение. Ќе гледате, ќе слушате, а од друга страна, тоа не се поклопи со Библијата. Библијата вака вели. Според мен, јас често пати сум кажал дека големо искушение во наше време ќе биде и самиот екуменизам Сите зборуваат веќе и ќе си кажете, па зошто да не бидеме сите заедно? Да градиме мир, да градиме меѓусебна доверба. Сите заедно, кој, како сака, нека си верува, ама сите заедно. Како што обично, нели, под капата на папата. Да. И, и тоа ќе биде искушение. Ќе рече, чекај, само ние се двоиме. Сите се заедно таму, а ние се двоиме, ние се правиме нешто многу посебно. Ама така вели Божијата реч, се што е спротивно на Божијата реч, треба да го отфрлиме. Инаку како Адам и Ева, ќе направиме големо промашување. Да, искушенијата нема да бидат мали, но како тоа ќе постапиме зависи од тоа како ние денеска се однесуваме кон Божијата откровение. Дали ние се држиме денеска до речта или пак не замојуваат некој ете тај, или ке видиме нешто, ке слушнеме, ке, Да не се лажеме по нешто гледаме, што го слушаме, да го слушаме Божиот глас, што кажува. Само така ке имаме успех. Нека Господ не помогне, нека Господ не одржи во овие времења, тешки, уште потешки доаѓаат, времења на големи измами, каде што гјавол ќе гледа да ги измами, ако може и избраните. Господ не се очува во тоа. Амин.